Thank you. Լեգանկարիչ Վարդան Ավետյանի այս ինքնաբնութագրությունը նաև նրա հավատամքի բանալին է։ Հոկտեմբերի 27-ից Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացված նրա անհատական ցուցահանդեսը աշնանային ցուրտ ու անդրևոտ օրը մի քանի ժամով ռուսերեն դեկրատի է եղել ցուցահանդեսի մասնակիցների համար։ Ովքեր ափսոս սակավաթիվ։ Արցախի նկարիչներից մեկ երկուսը մեկ պատգամավոր, հրապետներ և դերասաններ աշխատողներ։ Հարցը հետո միացան նաև Շուշիի Գիլյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտի ուսանողները, Ռեկտոր Յուրի Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ, Աննան Նայմի մայրաքաղաքի արվեստագետ և արվեստասեր հանրությունը բացակայր։ Անհասկանալի ժամանակներում ենք ապրում։ Գրողները գրչակից ընկերներին չեն կարդում, նկարիչներին իրենց արվեստակից ընկերների գործերը չեն հետաքրքրում, երաժիշտներում էլ համերդասրահները չեն ձգում։ Zachęła i kusa sumu, lawe łóżka nierpek. Co cała ryzy wyrkszawa na tria racika szapat na wintacką, a i pysłusz wasa derkarlije na razne. Wiele zęsa pysk, Այս նկարիչ Վարդան Արեգյանի ստեղծագործությունը եւս մի անգամ գալիս է հաստատելու այն պարզ ճշմարտությունը, որ բոլոր տեսակի արվեստների հիմնական նպատակը մտքի եւ զգացմունքի վրա հաստատելն է։ Ներկայացված 5 տասնյակ աշխատանքների մեջ են բնանկարներ, տարբեր կոմպոզիցիաներ, դիմանկարներ, որոնք առաջին հայացքից ձգում են քնարականության ու կոչվիճակների բազմազանությամբ, դիտողին փոխանցելով նկարչի տրամադրությունը, ապրումները։ Դրանց մեջ գերակշիռ մաս կազմող բնապատկերները նկարչի սիրո խոստովանությունն են արդ հայրենի բնաշխարն ու հայրենիքն ընդհանրապես։ Նրանցում հայկական բնաշխարի մի մասնիկն է, զտված նկարչի ներաշխարի միջով։ Ջերմուկի շքեղ բնությունը յուրահատուկ բույրերով ու շնչով է թրթռում այդ կտակներում։ Սեր ջերմություն կա դրանցում, իսկ ամենակարևորը արված են պարզ ու թվացյալ թեթևությամբ, հեռու լուսանկարչական պատկերումից, մեր դաշնակ գունազգացողությամբ ու հետաքրքիր լուծումներով։ Նկարչի գոչի ու տեխնիկայի ամենադիպուկ ձևակերպումը Գրիգոր Գուրզադյանին է պատկանում։ Յուղանկարներ ակվարելային թեթևությամբ արված։ Բնապատկերները դիտելի սակամայից վերհիշեցի մեծ ընդավինչիի խոսքերը։ Գեղանկարչությունը պոեզիա է, որը տեսնում են, իսկ պոեզիան գեղանկարչություն է, որը լսում են։ Շնորհակալ շնչով լեցուն այդ նկարների գրախնիկը բարձվեց նկարչի մոտ մեր զրույցում, երբ ասաց, որ մի ժամանակ տարվել է նաև բանաստեղծություններ գրելով։ ծնվել է Վայոց ծորի Մարտիրոս գյուղում։ 1985-ին ավարտել է Կուրսկի մանկավարժական ինստիտուտի գեղարվեստագրաֆիկական բաժինը։ 9 թվականից Ջերմուկի պատկերասրահի տնօրենն է առայսօր։ 1994-ից Հայաստանի Հանրապետության նկարիչների միության անդամ է։ Բազմաթիվ ցուցահանդեսներ է ունեցել։ Նրա աշխատանքները գտնվում են Երևանի, Մոսկվայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի, Շվեդիայի, Շվեյցարիայի, Բելգիայի, Լիբանանի պետական եւ մասնավոր հավաքածուներում։ Ցուցահանդեսը բացեց պատկերասրահի տնօրեն Ելենա Դադայանը, ով ուրախությամբ արձանագրեց, որ պատկերասրահի առօրյան առավել աշխույժ ու հետաքրքիր են դարձնում հայաստանյան նկարիչների այցելությունները։ Նա նշեց, որ մշակութային համագործակցությունը յուրօրինակ ստեղծագործական խթան է ծառայում երկուստեք արվեստագետների համար։ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Լուսինե Գասպարյանն անդրադարձավ նման ցուցահանդեսների հետ կապված ճանաչողական եւ ուսուցողական ծրագրերի աշակերտության եւ ուսանողության ընդգրկման։ Նա հրավիրեց նկարչին առաջիկայում իր գործերը ներկայացնել նաեւ մշակութային երբեմնի парքը վերականգնել ձգտող Բերտակաղակի արվեստասեր հանրությանը։ Հայաստանի եւ Արցախի նկարիչների միությունների անդամ, Հայաստանի նկարիչների միության Սյունիքի մասնաճյուղի նախագահ, Գորիսի քաղաքային պատկերասրահի տնօրեն գեղանկարիչ Ժիրայր Մարտիրոսյանը շնորհավորելով Վարդան Ավետյանին հատկանշեց նրա ստեղծագործական աշխարհի առանձնահատկությունները, կարևորելով նրա արվեստի ինքնատիպությունն ու անկեղծությունը։ Նկարիչ Վարդան Ավետյանի հետ մեր զրույցը ծավալվեց նրա գտավների կենթանի ու անմիջական ներկայությամբ։ Մեր զրույցի սկզբում խոսեցինք ճանաչել նկարչին իր աչքերով։ Սորական հայ տղա եմ, հիմա արդեն պապիկ, ծնվել եմ Վայոց ձորի Մարտիրոս դեռ շատ չպարզաբանված գյուղում, հետո տեղափոխվել ենք Ջերմուկում ապրել։ Պատիվում է դրվել Մարտիրոս, թե Մարտիրոսը Իսրայել օրու գյուղն է, որ գնաց 17-րդ դարում օգնություն բերելու Եվրոպայից։ Փարիզում այո, մեկ ամսում Փարիզում ֆրանսերեն սովորեց։ Իր մոնումենտալ հուշարձանը Ջերմուկում է դրված, որտեղ Ջերմուկն է Վայոց-Ձորի գեղեցկուհին ամենալավ քաղաքը, ունենք ելի քաղաքներ, Վայքը, Եղեգնաձորը։ Ես էլ Ջերմուկում եմ ապրում, պետք է ասեմ, սովորական ընտանիքում, մամայիս, papaիս հետ, հետո տեղափոխվել ենք Ռուսաստան, ես այդտեղ ավարտել եմ, բայց հիմնականում միշտ Ջերմուկում ենք եղել, նորից վերադարձել եմ Ջերմուկ, բարձագույնս Ռուսաստանում ավարտել, բայց միևնույն է, ես չէի կարող ուրիշ տեղում ապրել Հայաստանից, Ջերմուկից հեռու, քարերից, ծառերից, արփագետից բնույթից հեռու չէի կարող։ Ես Ձեր բնանկարները ընդհանրապես հայրենասիրության խոստովանությունն են։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, Արցախը չեմ կարող մի երկու բառով գնահատել թե ինչ է ինձ համար։ Այն յուրաքանչյուր հայ համար ապացույցն է նախ ամենակարևոր, որ մենք կարող ենք եւ արեցինք եւ բոլորը համախմբվեցին մեծ բանաստեղծի խոսքերը, որ այսպես է հնչում. «Ով հայ ժողովուրդ, քո միապրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է եւ մեր ներքին ուժը վերջին պահին համախմբվեց Արցախցու շուրջ, Արցախին շատ ուժեղ է։ Ես սիրում եմ Արցախցուն եւ Արցախը եւ եղբայրները աշխարի բոլոր ծայրերից, ամենահեռավոր անկյուններից արյան կանչով եկան, միացան եւ արեցին այն, ինչ պետք է անեին եւ ապա ցուցեցին ճշմարտացիությունը եւ կարողացան Արցախը փրկել։ Փրկել, որ շատ պատառներ մեր հայրենիքի այդպես էլ գնացին, գնացին, մաշվեցին, բայց Արցախով ապացուցեցինք, որ մեր մեջ կա այն ուժը, որ կարող է փրկել, եւ ստացվեց եւ հատկապես Եղեռնով սկսած դարը մենք վերջացրեցինք այդպիսի փայլուն հաղթանակով։ Փայլուն հաղթանակով եւ այստեղ կերվում են ոչ միայն քաջերը արցախցի տղամարդիկ, տատիկներ, երեխաներ, թիկուկ չկար, նկուղներում էին ապրում։ Մի փոքրիկ Դավիթիկ կար, 7 տարեկան։ Ես այն ժամանակ եկել եմ այստեղ, գնացել եմ կռվի տարիներին Դավիթիկին տարանք ջերմուկ ծնողազուրկ էր արդեն դարձել։ Նա գիտեր զենքերի բոլոր տեսակները եւ կալիբրները եւ ամեն ինչ։ Եվ ես ասում եմ ինչքան պատերազմը մտել էս երեխաների մեջ, բայց ինչքան ամուր են նրանք։ Եվ այս Արցախցու մեջ կա այն բանը, որ կարողացավ բերել եւ համախմբել։ Էս է որ ինձ միշտ բերում է Արցախ։ Ինչքան գալիս եմ ես այստեղ մեծ ներքին բան եմ ապրում, ոչ միայն արցախցի ժողովրդի, այլ իմ հայ ժողովրդի, մեծ ժողովրդի, մեծ մասշտաբով ասած, որի մի մասնիկն է Արցախը։ Մասնիկն է Արցախը, բայց Արցախը, չգիտես ինչու միշտ կենտրոնում է նա էր առաջինը։ Սոսարքսյան ասում էր արցախցիները հայության սերուցքն են, էլիտան են։ Շատ ճիշտ է ասված։ Ես համաձայն եմ մեծ արվեստագետի խոսքերի հետ ինչին ձեր հրավիրում առաջին անգամ Արցախում երբ ցուցադրվեցիք եւ առաջին ձեր այց Արցախ առաջին անգամ 2001-ին եմ ցուցադրվել Արցախում ոչ այդ շատ եմ եղել Արցախում եւ պատերազմական տարիներին օգնություն ենք բերել ալյուր ենք բերել ես այն ժամանակ Ջերմուկի քաղաքապետարանի մշակույթի եւ կրթության հանձնաժողովի նախագահն եմ եղել ավտոբուսներով գալիս էինք տանում ենք երեխաների մեր սանատորիաներում հանգստանալու միշտ կապ եմ ունեցել Արցախ կանխել, բայց առաջին անգամ անհատական ցանդեսը ունեցա 2001-ին Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700 ամյակի կապակցությամբ, այնտեղ ունեցավ նախկին պատկերասրահում, որ քաղաքապետարանի առաջին հարկում էր, եւ հենց կարծեմ պատկերասրահը իր գործունեությունը սկսեց իմ անհատական ցուցահանդեսով։ Այդպես նշանավորվեց։ <laughs> Նշանավորվեց իմ բախտը, ու միշտ ինչքան էստեղ եկել եմ, այ հիմա ուրիշ շատ քաղաքներում եմ ցուցահանդես ունեցել, եւ արտասահման, եւ Փարիզում, Մադրիդում, ել ուր ասես, Իրանում, Հայաստանում Հայաստանի կարևոր մեծ քաղաքներում, բայց այստեղ ես միշտ ներքին ինչ որ զգացում եմ ունենում։ Արցախցին նաև շատ տաղանդավոր է նա կարող է գալ եւ իմ գործերի մի մասը չհավանել եւ շատ հետաքրիր են յուրաքանչյուր Արցախի կարծիքը ինչպես եղավ մասնագիտության ընդրոցում ինչու նկարիչ դեռ պատանեկան տարիներից կարելի ասել մանկության տարիներից միշտ նկարել եմ եւ բանաստեղծություններ գրել եւ նկարներ էին տպվում պիոներ ամսագրում պիոներ կանչում եւ բանաստեղծություններ էին տպվում եւ ավանգարդում եւ իմ դասատուները ինձ խորհուրդ են տալի կամ բանաստեղծ դառնալ կամ նկարիչ բայց ես երկուսն էլ դարձա։ Բանաստեղծություններ գրում եմ ներկերով եւ նկարներ եմ ստեղծում բարերով պոետիկ ինչ որ բաներ դրված ին մեջ, ես քիչ էի կարդում, ծույլիկ էի, բայց դասագրքերի մաքուր էջերին, Վիետնամասում, միջանցքներում նկարում էի իմ դասընկերներին եւ բոլորը զարմանում էին։ Շատ նման էր ստացվում։ Ֆիզիկայի մեր դասատուն առաջինը կին ասեց՝ «Մի կինոից եկա եւ երկու կերպար նկարեցի տարբեր գրատախտակների վրա կավիճով եւ բոլորը զարմացան։ Ինչքան նման է, ասեց՝ «Դե «Դու ես արել, չէին հավատում»։ Հետո ընկերներից նկարեցի մաթեմատիկայի գրքի մեջ հանրահաշվի զարմացան։ Իսկապես որ ֆիզիկայում ի՞նչ առաջինն նա ինքա ասեց ամեն ինչ թող ու գնա նկարիչ դարձի։ Հետո մի անգամ էլ ձորում շրջում էի, նկարում էի, էտյուդներ էի անում, ջերմուկի ձորում, արփայի ձորում։ Մեր քաղաքապետը Զավեն Գևորգիչը անցնում էր իր հյուրերի հետ, ինձ կանչեց, իմ բլոկնոտը վերցրեց, նայեց նկարները, հետո բանաստեղծությունները կարված։ Մեր շենքն էի նկարել ժառի վրա, քարատողը հիշում եմ, ահա այնտեղ վերևում մեր շենքն է երևում, իսկ շենքի ցած ձորը խոր ու քարայրներ ժայռափոր։ Եվ բոլորը հիացել էին ու նա ասեց կգնաս, կսով կմոլորես, կդառնաս նկարիչ, կգաս ջերմուկը կնկարես։ Այդպես էլ եղավ, եւ ես երջանիկ եմ, որ այդպես եղավ ուսումնառության համար գնացիք Ռուսաստան, թե հենց այնտեղ էի գրավարում։ Չէ, Երևանում գեղարվեստի ուսումնան ավարտեցի, հետո գնացի բանակ ծառայեցի, այդտեղ մասնակցեցի մեր դիվիզիայում կազմակերպված մեծ միջոցառում ցուցահանդեսի, որ նվիրված էր հաղթանակի օրվան, սովետական զորքերի ֆաշիստական Գերմանիայի հանդեպ։ Այստեղ երկրորդ մրցանակ ինձ շնորհվեց եւ շատ բուհերից ռուսաստանյան քաղաքների եկել են հրավիրելու ուսանողներ տանելու փնտրում էին։ Եվ իմ մեծ եղբայրը, քանի որ ապրում էր Կուր Կուրսկ քաղաքում ես ընտրեցի Կուրսկը։ Ավարտեցի 85-ին, եկա Ջերմուկ, ինձ նշանակեցին Ջերմուկի պատկերասրահի տնօրեն։ Բազմաթիվ երկրներում Ավստրալիայից բռնած մինչև Կանադա եւ եվրոպական երկրներում ունեմ գործեր եւ անհատական եւ պետական հավաքածուներում, բայց երբեք ինքս ինձնից գոհ չեմ։ Երբեք ոչ մի գործս մինչև վերջ ինձ չի գոհացնում։ Ինչքան էլ նկարում եմ, ուրիշներին դուր է գալիս, բայց ինձ թվում է ինչ որ բան այն ճաու ձգտում եմ դրան։ Գուցե մի օր կհասնեմ դրան ու չի չի ստացում։ Մինչև վերջ ինչ որ բան տեղը չի ու չի հերիքում։ Լրիվ մինչև էս կարողանալու միտքը տասել։ Երևի թե կատարելագործման ուղին է դա։ Երևի չգիտեմ, քննարկտուքի մեջ եմ դիշ։ Հենց այդ ինքնագոհությունը լճացման կբերի, հենց այդ ինքնադրգողությունն է, որ առաջ եմ եղել։ Հա, ճիշտ եք ասում դուք։ Երևի այդպես է, թող այդպես լինի, որ մի ստաշ։ Ասում նկարչությունը իրի եւ մտքի միջև այսպես մի միջանկյալ սահման է, համաձայն եք։ Իհարկե։ Մեկն ասում էր ավելի լավ կներ, եթե նկարեինք աչքերով։ Ինչ է կորչում այդ աչքի։ Աչքերով է է նկարվում։ Իսկ ձերքով։ Ձերքը աչքի թելադրանքով է անում։ Ես լսել եմ շատ հարցազրույցներ այլ նկարիչների հետ, նրանք ասում են աստված է իմ ձերքը ուղղորդում, ես էսի բան չեմ ասին։ Ես չեմ էլ ասի, թե ես խոր հավատացյալ եմ, հայկական առաքելական եկեղեցու հերթևորդ եմ։ Ձերքի եւ աչքի համադրությամբ է ամեն ինչ ստացվում, իսկ նրանց մեջտեղում սիրտն է։ Ամեն ինչ էմոցիոնալ պիտի լինի։ Չբացառենք նաեւ։ Իհարկե։ Խոսքով ամբողջ էությամբ դու այդ մարդն ես։ Քո շինվածքով ես ստեղծում այդ բաները։ Ինչպես է զնվում է քարը։ Ասենք հենց դա արտաքին տպավորություն։ Արտաքինը անպայման համադրում է ներքինի հետ։ Ոչ մի նկար հենց այնպես գեղեցիկ պատկեր չի, նրա մեջ անպայման ինչ որ բան է դրված ներքին։ Այ այս պատկերը գործում է դեպի Արցախ։ Այսպիսի մի պատկեր կա Վայսկի Ցեսկո, այդ դժվար տարիներին 2005-ին արված, գնում են դեպի Արցախ լեռը կանգնած ժառերը հերո մեքենան գնում է զինվորական մեքենայի գույնը։ Իդա մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ պետք է գնանք, պետք է մեր եղբայրների կողքին լինենք։ Հիմա էլ կրակում են սահմանի վրա։ Մենք պետք է այդտեղ լինենք։ Ամեն մեկը ձեր բնանկարները հենց այդ սիրո արտահայտությունն են հայրենիքի հանդեպ, որովհետև ամեն մի գողտրի կանքյուն անմահացված է ձեր գտավներում։ Փարիզյան տպավորությունները եղել եք Փարիզում։ Անհատական ցանდეს եմ ունեցել Cité Internationale des Arts, այսինքն արվեստի համաշխարհային կենտրոն կա Փարիզում, այդտեղ հրավիրված էի 2008-ին ցահանդեսից հետո իհարկե մի քանի նկար վաճառվեց, ես իմ ծախսերը լրիվ դուրս եկա, չնայած արվեստանոց մեզ ձրի էին տրամադրում, բայց եկատուն սատանն է ստեղծվել։ Այսպես մի պաննո համադրություն իմ տպավորությունների ամուր քարից Փարիզ էր, բարձր Փարիզ էր, սլացիկ Փարիզ էր, մաքուր Փարիզ էր, բայց միևնույն է կաֆեների, ճաշարանների այդ շարքը ինձ վրա մեծ տպավորություն թողեց, որտեղ մի բան որ ուրիշ տեղ չէի տեսել եվրոպական ձևով էին նստում, եվրոպական ձևով խմում, եվրոպական ձևով գնում։ Ես Փարիզում առաջին անգամ եմ, ըստ գունային համադրությամբ էլ Սևի Կարմիրի ուժեղ համադրությունն է, Էֆելյան աշտարակը, Նոտրդամը, իրենց parlamenti շենքը, Օրսեի գմբեթը եւ այսպես արել են պաննո, այսպես Փարիզի ու մոդաների քաղաք Փարիզում։ Կուզենայի կապրել։ հա։ Չէ, Ես երկու ամիս եղա այդտեղ, նույնիսկ հրավիրեցին մնալ։ Աշխատավարձ խոստացան, բայց սիրտս պայթում էր։ Իմ ջերմուկի լեռներն ու քարերն ինձ կանչում էին։ Ինձ շատ հետաքրքրեց նաև դուք եղել եք Հնդկաստանում մրկական շարք։ 2012-ին հրավիրվեցինք 4 նկարիչների, ուղևորեց մեր նկարիչների միությունը մշակույթի նախարարությունը ուղևորեց Հնդկաստան, փոխադարձ 5 նկարիչ Հնդկաստանից Պետեգային մշակութային փոխանակման։ 5 քաղաքներում եղանք, ստեղծագործեցինք 16 օր։ Ջայպուր, Նյու Նյու-Դելհի, Վարանասի, Ագրա եւ Մադրաս քաղաքներում, այդտեղ մենք հայկական վայրեր այցելեցինք, եղանք դեսպաներ։ Թագմահալում եղան թույլ չտվեցին նկարել, բայց Ագրայում ես ուրիշ բան եմ նկարել, ունեմ ներկայացրել եմ այստեղ հնդիկի կերպարը։ Տպավորությունը, որ Թագմահալը Ագրայում համաշխարհային մշակույթի գանձը մարգարիտներից մեկը նվիրված է հայուհու։ Այո, այո, պետք է ասեմ, շատ մեծ։ Գիտեք, դուք կարծում եք ես բարերով կարող եմ արտահայտել։ Ես պետք պետք է ասեմ, որ գիդը, որ մեզ տանում էր 5 հոգով, մեր մի հատ աղջիկ կար, բացատրում էր անգլերեն, թարգմանում էին մեզ։ Հանդարտ այդ բոլորի մեջ շուր էր գալիս ինձ ու ասում է, բայց դու գիտե՞ք, որ ճարտարապետները եկել են Իրանից ասում էի, չգիտեի, հիմա իմացա։ Հետո գնում էինք որևէ ինչ որ կառույցից տալ, ասում դու գիտեք որ սրա ճարտարապետն էլ է Իրանից եկել։ Ասում բայց ինչու՞ կեսքանի մեջ ինձ ասում։ Իսկ դուք Իրանցի չեք։ Այստեղ գիտեք ինչ կապ կա։ Կապը այն է, որ Թաջ Մահալի մասին հետո կարծացել են, որ Մումթազ Մահալը հայուհի է եղել, դե այն ժամանակ Պարսկահպատակ էր Հայաստանը, այնպես որ ինչ որ բան կապում էր մեզ եւ Իրանի հետ մենք շատ հազարավոր տարիների կապում, այո, այնպես որ այո, այդպես, այդպես աղջիկը դա է շատ նուրբ սա երրորդ օրինակն է առաջին օրինակը 1 քառորդի չափով արել եմ ոչ մի բան չկար մեն ցուրտ էր այդ նկարը հիմա ամերիկայում գրենդելում է ցուցադրվում հետո արեցի երկրորդ օրինակը այս տիպով նստած ձևը եւ գնաց մեր նախարարներից մեկը սա երրորդն է որ անցած տարի եմ արել այս անգամ մի փոքրիկ աղջիկ եկավ ասաց դեջ վարտան այնպես արա որ նվագում է փող հավաքելու համար ինչ որտեղ տեսել էր եկեղեցու մոտ այդպես արեցի հիմա չգիտեմ արցախցն դուր կգա տալ, թե Հեշտությամբ եք ձեր նկարներից բաժանում։ Կախված է առնողից, մարդը եկել որ չեմ տվել։ Լպիրշ մարդկանց չեմ սիրում, բայց եկել է որ խեղճ հազիվ պես շատ եմ սիրում, նվիրել եմ։ Այդպես էլ է եղել անկեղծ։ Մատիսն էր ասում, եթե չեմ սխալվում, ամենալուրջ թշնամին իր ված կտավներն են, իր ված նկարներն են։ Ես ված կտավներ չեմ խաղում։ Հա, լինում է։ Ես վրան նոր բան եմ նկարում։ Անպայման պետք է ասեմ, որ 9 տարի չարչարվել եմ Նինվեի թագուհու, Ասորեստանի թագուհու։ Շամիրամի կերպարը անել, եւ գեղեցկուհի էր եւ մարտերի էր գրում եւ ամբարոյական էր, վավաշոտ էր եւ ինչ էր, բայց քաջ էր եւ գեղեցկուհի 9 տարի չարչարվեցի, միջև մայր չկարողացա ստեղծել այնինչ ես կցանկանայի։ Հիմա որ իմ կտաններից շատերը շուրջ տակ, շերտը ցույց տակ, տակ ուրիշ բաներ կան։ Այդպես օգտագործվում ուրիշ բան եմ վրա նկարում։ Հետաքրքիր դե է։ Իսկ պատկերասրահի մասին, որը դուք գլխավորում եք, դուք ստեղծվել։ 73-ին բավականին վաղուց շատ անվանի այցելուներ ունեցել։ Իսկ կարևոր բանը ոչ միայն կրթում է մարզի երիտասարդներին, պատանիներին մեզ մոտ այցելում են համաշխարհային մասշտաբի հանգստացողներ, այցելուներ տարբեր երկրներից, որ Երևանում ժամանակ չեն ունենում պատկերասրահի հաճախ, որ գալիս են ջերմուկ, ջերմուկի պատկերասրահով պատկերացում են կազմ հայ կերպարվեստի մասին, դա շատ կարևոր բան է։ Միայն հայ նկարիչների աշխատանքներն են դեր կետել։ Մի ռուսկա, մնացածը հայ են անվանի նկարիչներ։ Նկարիչ Ժիրայր Մարտիրոսյանը բարձր գնահատելով արվեստակից ընկերոջ գործունեությունը առանձնացրեց. Հրաշալի նկարիչ, հրաշալի մարդ ազնվորություն, իրենք որ պատիվ է վերում ցանկացած պատկերասրահում Վարդանի աշխատանքները ցուցադրելու եւ ուրախ ենք բոլորս հպարտենք որ այսօր Վարդանը գտնում է Ստեփանագերտում։ Ինչով է յուրահատուկ։ Ուրեմն ինքը ամբողջովին իրեն նվիրել է բնությանը եւ իրականում ինքը ապրում է իր բնությամբ, ջերմուկով մեր բնաշխարհով։ Գորիսում էր եղել ամբողջ օր այդ բնության մեջ, ինչպես տեսնում եմ արդեն մի քանի Գորիսից նկարներ ունի եւ բազմաչարչար աշխատող է, ամբողջ օրը իր գործին նվիրված, իր արվեստի, մշակույթին։ Այս տարի երևի 7-8 անգամ ցուցադրվել է։ Մի անգամ տեսնում ես ես միացնում, մի անգամ Վայկո, մի անգամ Երևան եւ այլը։ Միրակ որ շատ գեղեցիկ է եւ արժե որ Վարդանը արվեստը նաեւ Ստեփանագերտում ցուցադրում։ Եթե այսպեսի հարցամ նկարչի ամենագնահատելի հատկանիշները, առաջինը երևի աշխատասիրությունը կասեք, ինչքան հասկացա։ Հա, գիտեք, տաղանդավոր նկարիչներ շատ կան, բայց աշխատասեր չեն հետո շատ ժամանակ արվեստը նկարչությունը ինքը նաև հարստանում է, երբ որ շատ ես աշխատում, ուժեղանում է, այսինքն գույների համադրություն, ձերքը դե վարպետանում եւ այլ եւ այլ, հաստորեն այնպես չէ որ տարի մի երկու նկար նկարես, ասես ես նկարիչ եմ։ Այստեղ դու ես դժում, քո արվեստն է դժում։ Իսկ եթե սկսում ես շատ նկարել եւ գույները դեն լավանում եւ քո մտա հորիզոնը մեծանում, Ուրիշ առանձնացնեիք։ Համեստությունը շատ կարևոր է։ Վերջը վերջը դու կարող ես չլինես ցուցահանդեսի։ Նկար վարկաներ այդ խոսում են քո մասին։ Վարդանավետյանի դիկինը մանկավար Գոհար Ղազարյանն ուղեկցում էր ամուսնուն Արցախյան այսի ընթացքում եւ ներկա էր ցուցահանդեսին։ Նա վստահեցնում է, որ շատ դժվար է արվեստագետի կին լինելը։ Պետք է շատ համբերատար լինես, որտեվ իրենց համար առաջնային արվեստն է։ Կենց հաղային կյանք, առօրյա կյանք, դրանք իրենց համար յետին պլան մղված են։ Այդ ամբողջ ծանրությունը մնում է կնոջ վրա։ Իսկ իրենց ստեղծագործական միտքը, երբ որ արթնանում է, ինքը պետք է արդեն ստեղծագործի, վերջերում իրեն չպետք է անհանգստացնենք։ Դա իր գործն է արդեն։ Եվ աղջիկները գիտեն, եւ ես գիտեմ, այդ պահին մենք ավելի շատ փորձում ենք իրեն հնարավորություն տալ ստեղծագործելու։ Իսկ նկարների երևի թե առաջին նայողն ու քննադատողն էլ եթե կամ հավանողն էլ դուք եք լինում։ Ինչպես եք վերաբերվում Ինչն է ձեզ դուր գալիս հենց նրան։ Երբ որ քննադատաբար եմ վերաբերվում, ասում այստեղ կարծես էս մի բանը ինչի ասում եմ, մի նայր զուտ նկար, մի նայր որ դա պետք է 100% արտացոլումը լինի։ Նկարը չէ, դա պատճենում չի ասում եմ։ Նկար կա, որ դու պետք է հասկանաս ինչ է ստեղծվել։ Ասում եմ, մի նայր դու որպես դրան արտահայտում իրականության։ Պիկասոյի նկարներն էլ այդ առումով լավագույնն է։ Իհարկե, հա, նայես կարող է եւ Չասկա Մալևիչի նկարն էլ նայես չես հասկանա, բայց արվեստը, դա արդեն իրենց ներքնաշխարհը ինչպես այդ պահին թելադրում, որպեսզի ձեռքը աշխատի։ Ինչն է գնահատում Վարդան Ավետյան մարդու եւ նկարչի մեջ ազնվությունը, մաքրությունը, բարությունը, որովհետև նկարիչը եթե ազնիվ չեղավ, միգուցե այլ կլինեն նկարները։ Մանավանդ, երբ որ նկարներ կան, որ շատ հաջող ստացվել է, վաճառվել է, երբեմն եթե ես հանկարծ ասեմ, այդ նկարը լավն էր, գնաց միգուցե դրա կրկնօրինակ, ասում դա արդեն արվեստ չէ, արհեստ է։ Երկրորդը չարժե։ Երևի բացառությունը մեղեդին է կարող։ Այո, որովհետև դա մի քիչ ձևափոխված ու այդ նկարը իրեն այնքան հոգեհարազատ էր, որ աղջիկս էլ որ ասես papa, ինչ որ մեկն էր հուշել, որ դա կարելի է այլ տարբերակով անել, դա էր։ Իսկ մնացածը չէ։ զգտող արվեստագետին, բայց կարծում ենք, Աստվածը թերի կմնար, եթե չանդրադառնայինք նրա մանկավարժական գործունեությանը։ Արդեն 10 տարի է ես Ջերմուկի արվեստի դպրոցում դասավանդում եմ գունանկար եւ գծանկար, կարևոր բան է հիմքը եւ կոմպոզիցիա։ Այս երեք առարկաները ամեն տարի իմ աշակերտները ուսանող են դառնում։ Գեղարվեստի ակադեմիայի, ճարտարապետականի, Թերեմեզյանի, անպայման շնորհքով հա, նկարիչ։ Ու գնալու առաջին տարին որ եկա 6 ունեի, Հիմա արդեն 25-ի է հասել, վերում են եւ երեխաները գալիս են հաճիկով եւ արվեստի միջով են գնում պատանիները։ Փողոցից կտրվում են արվեստով են գալիս, թեկուզ ջութակի դասարան գնան։ Թեկուզ նկարիչ չդառնան։ Այո, չդառնան, մենք չենք պատրաստում դառնալու։ Մենք պատրաստում ենք զգալու, սիրելու, սերն է ամեն ինչ ստեղծում։ Իրանք այդ սիրո միջով անցնեն։ Այո։ Այսինքն ապագայի համար գոհ են ունեք սերունից։ Այո, այո, գործը շարունակվել է։ Իմ աշակերտուհիներից առաջին երկուսը արդեն Գեղարիս ակադեմիա ավարտեցին, անտած զանգում են, մեծ երջանկություն է։ Մարդը երջանիկ է երբ, երբ ինքը սիրում է իր մասնագիտությունը ու գիշեր ցիրկանով զբաղվում է, ես պատկերասրահի տնօրենն եմ, գնում եմ արվեստի դպրոց, երեխեքին սովորացնում եմ կոմպոզիցիա, ես գույնը խիճի կարելի կսել ես։ Ես չեմ ասում մի արա։ Այստեղ մի նկար, ես սովորել եմ առաջի դասարանցից։ Ինքն արել է, ես վերցրել եմ ու ստեղծել եմ այս աբստրակցիան։ Այո, ես սովորում եմ իմ երեխեքից։ Մենք անթափ պարտավոր ենք սովորելու ու դա ստացու։ Եթե համեստ մարդ ես, պիտի երեխայից էլ սովորես։ հանրապետության նկարիչների միության անդամ Ջերմուկ քաղաքի պատկերասրահի տնօրեն նկարիչ Վարդան Ավետյանին հաղորդումը պատրաստել է Տարես Նալանյանը մոնտաժը Նադեժդա Դուխանյանի ու Դավիթ Մոսկովյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը